ัตเถลานุเถระเกิดพอดีอย่างญาตโยมที่อยู่ทั้งอเมริกาและเมืองไทยทุกท่าน วันนี้ก็เป็นวันที่ 16 กันยายนเป็นพุทธศักราช 2565 ของอเมริกา แต่ในไทยเป็นวันที่ 17กรัน17ถ้าเป็นพุทธศักราช So today is the 16th of September 2022 and in Thailand now it's 17 September 2022. Sure, yeah, sure. ที่พระมาเข้าพรรษาสามเดือนผ่านไปสองเดือนแล้วจะเหลือเวลาที่เราจะอยู่ปฏิบัติร่วมกันวันเสาร์เนี่ยนะตอนในพรรษานั่นอีก so now it has been in the event of Khao Pansa is a practice of Buddhist monk that they will not go travel around the countryside or like to somewhere else during Khao three months it has been two months now for Khao and in this Khao period it's an, a good opportunity for Buddhism to practice meditation and also for layperson. And now we have four weeks left. oh, Do you understand uh, what we mentioned about ข้าวภาษารู้หรือ I'm not really sure what you're saying like he can go him or us too? Oh, they, the monk, they cannot travel around. Like they need to stay in regular place, like in monastery, like this. So they cannot. It's a practice that like they don't like travel to countryside or like to other places that often during this period. So in the old days, it's also about like not to travel too often and might accidentally destroy the crop or disrupt like agriculture. They call rain retreats. like retreats. Rain, rain retreats. Oh yeah, in English for couple size, like rain retreat something, right? ก่อนที่จะเข้าภาษา มันเคยมีที่มาที่ไป ที่มาที่ไปเนี่ยก็จำมาจำมา จากหนังสือว่าจากคนพูดแบบเขาว่ากันว่าเขาว่ากันว่า ก่อนเข้าพรรษาหนึ่งวันเนี่ยมันมีคนฟังธรรมจากพระเจ้าเข้าใจ นั่นแหละเป็นกลุ่มของก็เรียกว่า ปัญจวัคคีย์เกิดวันนาสาระบูชา แล้วหลังจากนั้นก็มีการเข้าพรรษาเนื่องจากเป็นฤดูฝนนะมารวมตัวกันพอที่จะอยู่ปฏิบัติธรรมแล้วก็อยู่เป็นที่เป็นทางกันเป็นเวลาสามเดือน so before the rainy retreat one day is what we call Asala Day. It's a day that historically uh, five of the Brahmins or yogi who practice meditation, who used to take care of Buddha, finally uh, receive revelation from or like teaching from the Buddha, and they gradually understand the teaching and practice for their enlightenment. And they also continue practicing like after that for three months during rainy season because it's also difficult to travel back in the day. And despite the raining, they also keep practicing. ถือเอาปีเนี้ปี 2022ปีศักราช2022 หรือพุทธศักราช2565 มาสายวัดไทยเนี่ยจำพรรษา In his case in rain retreat like in 2022 he chose this place this Buddhist monastery to stay for this rain retreat ก็ได้มาฝึกฝนกับพวกเราทุกคนนะครับเมืองไทยเลยได้มาฝึกฝึกตัวเองเหมือนเมื่อกี้สักครู่ก็นั่งฝึกสติกับพวกเราจนเป็นเวลาชั่วโมงกับประมาณ20นาที And here and now is a very good time to, to opportunity to practice mindful meditation. like what we have been doing around one hour and 20 minutes ก็ได้เห็นว่าวันนี้ได้ทบทวนตัวเองขณะที่ยกมือสติจังหวะเราทบทวนวินาทีนี้ ร่างกายเราเป็นไงบ้างรู้สึกอ่อนล้าวันนี้อ่อนล้าเลยนั่นเหตุก็คือตื่นมาจากที่สอง ตีสามตีสี่ลุกมานั่งปฏิบัติอยู่ที่นี่คนเดียวเอาสายนิดนึงก็ดู เรื่องอาหารเรามีพูดคุยสนทนา หลังจากนั้น ก็รับประทานอาหารตอนเย็นตอนกลางวัน แล้วก็ไปทำงานก็มันก็มีขอนไม้ใหญ่ ๆ ขนาดขา ขอนไม้ที่ตัดมีโยมมาช่วยตัดเราก็ช่วยมายกไปใส่ถังขยะต้นไม้ลากอยู่สามเที่ยว ก็รู้สึกเหนื่อย หลังจากนั้นก็มาสนทนาพูดคุยกันตรงนี้อีกสองสามชั่วโมงแล้วก็มานั่งสวดมนต์แล้วก็นั่งปฏิบัติพวกเราสังเกตร่างกายเหนื่อยล้ามาก So, you know, like himself, as an example that he observed himself, his of physical movement, also his feeling throughout the physical body. During the mindfulness meditation, when he was mind, in the mindful session, and yeah, he claimed that he felt so fatigued since he woke up and last night he woke up at 2 a.m. and practiced up here until 4 a.m and also with other activities until the afternoon he cut some logs and carried them back and forth. And later he came here like for he also continued like Dharma discussion, the Buddhist teaching discussion and also in the evening he joined this he is now here in this session. ในขณะที่นั่งปฏิบัติพวกเราสังเกตร่างกายและจิตใจไม่ทุรนทุรายจิตใจไม่ทรมาน ใจก็เป็นปกติร่างกายก็อยากพักอาการเคลียแต่พอเห็นโยมที่เมืองไทยเขานั่งปฏิบัติตอนเช้าเขาหาวมีโยมเล็กมั่งสาวอยู่เมืองไทยเห็นอยู่ในหน้าจอปรากฏของเราเออเราหาวก็นอนมาทั้งคืนเขาก็ยังหาวง่วงนอนอยู่ Despite the feeling that like he feels quite fatigued today, but it's also good that like the mind can be also normal as usual, focused as usual, and despite the some of us like in Thailand like Yawn a little bit, but uh, we can also still continue practicing and also kind of make our mind like more normal. so yes this Qigong like from the half world half world away because like she's in Thailand so yes એ રીતેหาวที่เราเห็นว่าเขาหาวง่วงนอนแต่เราตื่นต้องขอบคุณคนที่หาวทำให้เกิดการปลุก And for ourselves, it's actually a kind of good reminder that like we need to wake ourselves up and be mindful. พราะฉะนั้นบรรยากาศที่เรามาอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าเป็นกาลยามิตเป็นเพื่อนที่เราพากันฝึกกันปฏิบัติโดยเฉพาะจิตวิญญาณของเราฝึกให้มีสติรู้รู้ความรู้สึก and so this is an example for what we have here this good environment we have good friends to remind us to practice mindful meditation. ที่เราจะได้เห็นต่อไปเนี่ยคือความสุขความทุกข์ในกายในใจของเราเหมือนกันทุกคนในระดับต้นๆที่เรารู้สึกตัว มันก็จะทบทวนให้เราเนี่ย ก็คือ ความสุขความทุกข์ที่เราเคยผ่านระดับแรกก่อนสุขทุกข์ที่เกิดจากอดีตสุขทุกข์ที่เราเคยผ่านหนึ่งห้อนที่ไม่หายหลอนไปตรงนี้กัน So what we might have seen during mindful meditation and actually all the time in our daily life, we can feel the feeling of liking something or disliking something and a desirable feeling of our body the, when we feel good and feeling bad and also like within our mind about good things and bad things and we can have like this as the feeling and also about even thoughts which are different thinking of the past for example สุดทุกเนี่ยที่เกิดจากเนี่ยไม่ใช่ลูกตาเราเนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าอาหารเลปริเยยทุกข์เลยเนี่ยพูดเป็นแบบเป็นปัจจุบันเลยนะเนี่ยเนี่ยลูกตาแกเดินมาแกเอาโอวตินะในเมืองไทยสาธุลูกตาเนี่ยนี่ของหลวงพุ่ธสาธุนะ ที่บ้านอดนะโตกินน้ำเองนะที่นี่หลวงตาแกส่งให้กลบมาบริกรอย่างดีเลยนะก็อ่านอยู่คนยโนอิวทีนี้เมื่อกี้กำลังพูดถึงว่าเวลาปฏิบัติธรรมมันจะทบทวนสุขทุกข์ให้เราในอดีตที่เคยผ่านมานะอย่างเมื่อกี้ที่พูดว่าเออเราไปแบบไม้มาเนี่ยตอนเท่าขายาวเท่าสักเมตรห้าสิบเลยมีหนึ่งท่อนแล้วขนาดประมาณสัก yes and during mindful meditation like we can have like many kind of thought or like feeling of like or dislike happy and sadness and also a side note a little bit like when the monk received cocoa like the drink, <coughs> chocolate drink. So we can also practice to see it's a kind of practice that the monk will also observe any kind of drink or whatever they consume and also have some thoughts and remind themselves about like that what we consume are actually not that clean. Even if like it's delicate and good, but there's always the perspective that kind of fluid drink that is not that clean, which is a kind of practice to do that. Or feeling, observing feeling of fatigue that he mentioned earlier about like carrying some logs, like, and um, yeah, some of them are like one and a half meter or like 80 centimeters, and they kind of varies. And by the way, uh, 30 centimeters is one foot. ร่างกายเราเป็น ทุกข์แต่ว่าใจเราไม่เป็นภาระไม่ทรมานมันจะทุกข์แก้ร่างกายถิงกันก็คือเวลาจิตวิญญาณของเรา มันติดรสชาติความสุขความทุกข์ที่เราติดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามไอ้สุขอันนั้นเป็นสุขที่เป็นภาระมากเลยมันต้องแสวงหา เราคอยยึดเอาไว้ ทีนี้ ตอนนี้เรามาเริ่มรู้สึกตัวฝึกมาอยู่กับโลกความเป็นจริง การเคลื่อน การไหวจิตของเราอยู่กับปัจจุบันขนณะมันคกอความสุขแบบใหม่ขึ้น เป็นสุขที่เริ่มเกิดจากการ ไม่ยึดเอาสุขเอาทุกข์ในอดีต เอา ดีเอาชั่วในอดีต ตัวนี้ Okay so in some cases despite having like a burden on your body like feeling fatigue like his example but our mind can be free from that when we have like mindful meditation and in general, our minds get used to happiness or sadness. And he also emphasized more that like in some cases, the happiness that we have can actually be burden and can also make us indulge and also to seek more than kind of like seeking more material. But here during mindful meditation is a kind of another kind of happiness that we are mindful here. We focus on reality and we focus here at the present. And there is no good and what we try to do the sheep here is like we focus, we pay attention to the person. No good or bad feelings or thoughts from the past, just about reality and at the present here. So ทุกชนิดนี้เกิดจากความคิดของเราอย่างเดียวเลยความคิดของเรามันจะชวนให้เราไปในอดีตแล้วก็มันจะคอยหลอนคอยหลอก ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวฉะนั้นความรู้สึกตัวจะช่วยการช่วยแก้ตัวแก้ไขให้ยืะเราเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาใหม่ทำให้เกิดกำลังใจ เกิดพลังขึ้นมาใหม่ที่จะอยู่ต่อ so the happiness and sorrow in our thoughts can bring us like to the think thoughts of the past and we enjoy it and we focus on that and we are into that and we got lost from the late reality in some sense. But now we are here for a mindful meditation session, so we practice to prevent that. การฝึกเรานี่ไม่ว่าจะฝึกแบบไหนก็ตาม เช่น ฝึกแล้วมันไปเป็นลักษณะของที่เรียกว่าสมถะสมถะคือมันไปยึดไปเพ่งไปจี้ไปจ้องอยู่ชานใดชานหนึ่ง รือว่าลักษณะมันไปพอใจอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์ที่ว่าเรียถึงว่าทางรูปทางรสทางกลิ่นทางเสียงเรียกว่าฝึกสมปถะสี่สิบวิธี So our practice can, the practice of meditation can actually have like maybe 40 kinds of meditation in some scriptures. จิตมันจะออกมาจากการคิดดีคิดชั่วคิดดีคิดชั่วแต่ว่าจมอยู่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นอารมณ์ที่ว่าไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์หรือว่าเป็นสุข ก็ได้เหมือนกันมันติดอยู่ในอารมณ์แต่ว่ามันไม่เกิดปัญญาพอกงานขึ้นอันนี้เราจิตมันสะอาดขึ้นมามันไม่ได้ติดอดีตติดอนาคต เป็นสุขเป็นทุกข์ แต่มันติดความสุขในปัจจุบันจิตมันสะอาดขึ้นมาขั้นหนึ่งAnd our mind, like actually, the nature of our mind is that sometimes our mind attached to the good thoughts, or sometimes the bad thoughts, or even neither of them, the neutral one. And but here, what we are achieving here is not just about the neutral thoughts, but also the wisdom, the wisdom about like the nature of our mind, บ้านเขา้าใจไหมหลังจากที่จิตมัน ออกมาจากอดีตอนาคตมันจะมันจมแน่จมอยู่มุมใดมุมหนึ่งอย่างเช่นอยู่หน้าแอร์สบายสบาย แต่ก็อยู่หน้าแอร์ไม่เห็นห้องนั้นห้องนะอันนี้เป็นต้น แต่พอมันเริ่มที่จะเป็นระดับของ ปัญญายาณเกิดขึ้นมาระดับของความรู้สึกตัวที่มันคล่องตัว ความรู้สึกตัวที่มันรู้รอบขึ้นไปจุดนี้มันจะเกิดความสว่างเลยนะมันไม่อะหาแล้วนะมันจะสว่าง มันไม่จะไปติดอยู่บุมในบุมหนึ่ง อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันไม่เห็นอาการรูปธรรมนามธรรมชัดเจนมาเรื่องกายเองใจเรูปธรรมนามธรรมชัดเจน เห็นอารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงพวกนี้ชัดเจน แล้วไม่เข้าไปอยู่นะ รับรู้แล้วจิตมันสัอาดขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นพอสว่างเออ รู้แล้วมันสว่างจิตเรามันไม่มืดไม่มนไม่มัวไม่มีไม่มีที่รับในใจเราไม่มีที่รรู้เท่า รู้ทันจะเรียกว่า ความกดความกด ความหลงนะ่ะ โทสะโมหะโลภะหรืออาการที่เรียกว่า มามาทำก็ได้มันเป็นสัญญาเวทนาภาษาบาลีนะที่เขาพูด ไอ้นี่เป็นความสว่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นี่ปับันาทำให้สว่างความรู้สึกตัวเองนะเป็นอย่างนั้นแต่สมถะทำให้เราสะอาดการที่จะทุกข์แบบเก่าๆความสุขนะที่มี เรียกว่าเสพสุขแบบเก่าๆไม่เอาสุขประเภทที่วิ่งหาวัตถุไม่เอาอยู่กับตัวเองแต่เหมือนว่า มันอยู่อารมณ์ในอารมณ์หนึ่งแค่นั้นเองเนาะควรให้อีนิดหนึ่งนะการหาสุขแบบโลกโลกมีเหยื่อแบบโลกโลกประเภทที่ว่าหลงไปติดกับเหยื่อนิดเดียวแต่ว่าโดนเป็นมันเกี่ยวเหมือนก็เอาเหยื่อไปล่อปลาแล้วโดนเป็นเกี่ยวนะ เราก็หลงในรูปในรสในกลิ่นในเสียงพวกนี้นะในการในกินในกิอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบโลกโลกออกมาพอเข้าวัดปฏิบัติก็มีวิธีการเยอะแยะไปหมดเพราะวิธีการสอนในวัดในโลกมันเยอะ บางคนไปตกล่องสมถะก็ยังดีแล้ว ดีที่ว่ายังมีความสะอาดเกิดขึ้นมาไม่เลอะเทอะสกปรกแบบโลกโลกแต่ที่สำคัญก็คือสว่างจิตมันสว่าง วิปัสสนาเกิดขึ้นสรุปตรงนี้ไปโอเค Okay, so when our mind doesn't stick to the past or doesn't think of the future, so our mind will be at the present. And there can be so, but at the present, we also need to pay attention to what matters. For example, we don't actually pay attention to the noise from the air conditioner, but we uh, are aware of our body so that we can have the wisdom from the mindful awareness. And, and after we have having aware for, um, of the body and also the, the body and also the mind clearly, our minds will be bright. <clears throat> so this is the phenomena when the, our mind, when we perceive, but we not we are not into emotion or the phenomena or whatever we have and we are not indulged by that things, whether it's the physical object or the abstract things in our mind. And this is how like we prevent from thinking bad that we pay attention to something else to the point that our mind cannot pay attention to bad things. And the monk also mentioned two basic modes of the meditation, what we call like in kind of Thai Bali like samatha, that we can clear our mind, like we can clean our mind. That's one thing that we focus on something and our mind can be clean. But here we also focus on the wisdom from a um, mode called vipassana. And this wisdom that I mentioned earlier. So we gonna know that like what is the how should I say the threat or like disadvantage from the happiness, from the physical object around us, from the five sensations that we like, is a kind of happiness that we need to see, really see through physical object. But and um, the monk conclude also make a metaphor that like this is a kind of happiness like in the world that we get used to. But in some sense, for the comparison, it could be when we see it, we can be like a fish that attached to the prey, which actually attached to the bait from the fishermen, like that. We can be trapped by this kind of happiness from the pleasure from our five sensations. And in conclusion, in the monastery, sorry, in the monastery, like in many places, including in Thailand, some of them focus on samatha, that focus on concentration that much, which is good, but we also need to aware that we need some more wisdom to make our mind right, as I mentioned earlier. a เมื่อมันสว่างแล้วเนี่ยนะมันจะเป็นกระบวนการของวิทยาที่รู้แจ้งเห็นจริงในการทั้งหมดของ มีภาษา แต่ว่าจะไม่พยายามพูดให้มันแปลแยกภาษามันแยกต่อมาคือมันเป็นระดับของจิตใจที่มัน เจอความสุขที่เรียกว่าเกษมสารเกษมสาร ก็เรียกว่าไปแล้วได้ดีเลย มันไม่กลับมาเป็นแบบเดิม จะไปหาทุกข์แบบเก่าๆ มันจะเป็นความรู้สึก ของความปล่อยวางที่จนกระทั่งมันวางไม่กทั่งตัวรู้ตัวรู้ฝึกสติมันก็ต้องวางสติฝึกปัญญาฝึกวางปัญญาตัวนี้ราะนั้นการฝึกการหัดเป็นขั้นเป็นตอนอันนี้พูดแบบโครงสร้างโครงสร้างของคนทั่วไป ก็คือหายอยู่หายกินหาเงินหาทองหาการหากินหาเกียรติยศสรรเสริญตอนที่หนึ่งนะขั้นตอนที่สองก็คือเริ่มฝึกกันว่ามันเป็นเป็นสมถะกรรมดานขั้นตอน บริกรรมว่ากำหนดเพ่งกี่จ้องว่าก็ไม่ผิดหรอกคือประสบการณ์ อันนี้เรียกว่า ความสุขที่เกิดจากการ ากการสงบแบบโลกโลกต่อมาก็คือลักษณะของ จิตที่มันฉลาดขึ้น สุขในฌานก็ไม่เอา ปล่อยอะไรอาการของความสว่างเกิดขึ้นเห็นโลกว่างตามความเป็นจริงเขาป็นเปิดตาแล้วก็ไม่ได้เห็นโลกโลกตามความเป็นจริงเป็นยังไง ถ้าไปก็ถ้าใในประเทศก็มียาก็มีละเกียดก็มีไปก็ไปใน ต่อมาก็คือเป็นลักษณะที่เรียกว่าการไม่เอาอะไรเป็นนั้นมีอะไรก็เอาวาไว้หมดแล้วอันนี้คือคำพูดหรือปัญญา ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองนะเราไม่ได้เกิดมาจากผู้อื่นมันเกิดจากการปฏิบัติ นท้ายสุดเรียกว่าสุกโตไปแล้วด้วยดีสุกโตเป็นความเกษมสันภายในใจของเราตรงนี้เป็นสุขสันติพระเช้ารู้สึกหลวงพ่อดรี่ผมพูดเรื่องสันติใช่ไหมเออคนเราต้องอยู่กันด้วยสันติ มีสันติเป็นหลักอะไร So when our mind is bright, we will, our minds are bright, so we're gonna see and aware what it is, to see the things, whether it's the physical object or our mind as they are. And the monk would like to clarify this by trying not to use like too complicated terms. So when our mind is bright and we achieve this level, we do not attach to anything and when he mentioned about to anything, even our perception, that we don't actually care about the perception. And we practice for to have like the conscious, better consciousness and also wisdom. But at the end like we actually let it go, although we practice it, but we actually don't actually to prevent us from attaching to it and also the, the status of that. And the monk also rank the level of happiness. The first level is what he mentioned that like a happiness of lay person, of a lay person that need to seek for anything that he like the physical object. That is the first one. And the first, uh, the second one he mentioned is about the kind of regular meditation that people focus on something like to make them have to have them have like better concentration and that actually makes our the mind peaceful and the third level that he mentioned is to make our mind wiser to see the world in the sense that to see the world around us to see about like physical body and our mind the mental phenomena as they are and the fourth one is when you see, when you observe and when you understand nature, you will see that that is the way it is, and you don't actually care about them too much. And wisdom from this is the wisdom from our practice, and once you attain, in some sense, you will go well. Wherever you go, you will go well and face just only good thing, and that is kind of long-lasting peace. in some sense. Do you understand what he mentioned and my translation? เรากันมาหลายอาทิตย์แล้วเรื่องความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเป็นไปเพื่อเนี่ยหมายสูงสุดเพื่อสันติภายในใจของเราแล้วก็ กับโลกทั้งใบ คนทั้งโลกนั้นก็มีคำพอพระพูดอยู่ว่าดูคนทุกคนเป็นพระุเจ้าทุกคนกำลังเดินทางไปสู่ความเป็นพุทธะทั้งหมด so we practice we have been practicing for many weeks and for the peaceful for the peaceful mind that we can attain and also s i l n t l y a bit for peaceful world. And yeah, there's like a say that when you practice this kind of thing, you kind of like see like l o b a l the, the whole world. นี่นะก็จะหมดข้ามรรษามันจะมีเทศกาลที่แสดงถึงสันติสุขสันติภาพ แสดงถึงความสามัคคีที่โยม ก็ต้องดูแลพระหรือวัดพระก็ต้องดูแลโยมเช่นก็ดูเรื่องสันติสุขที่ภาคก็เช่น งานทอดกระถิ่นประจำปีเนี่ยก็มีเทศกาลวัดกันอยู่หลังออกพรรษาพระอยู่กันห้าลูกขึ้นไปเนี่ย มีความสามัคคีมีสันติสุข สันติภาพมันมากน้อยแค่โยมเออเลยให้ระวันกับพระ จัดงานทอดกระถิ่นกันขึ้นมาเจ็ดปีนี้ที่นี่เป็นต้น ก็จะจัดอยู่คือโยมให้เราไปกับรัฐมาอยู่กันแบบเรียบร้อยปฏิบัติธรรม แล้วก็มีความรู้ความสามารถ สามารถที่จะรู้ทำแปดประการสามารถการกระถิ่นได้แต่ละประมาณมีพระที่มีคุณภาพเกิดขึ้นมาในวัดในต้น พระก็อนุญาตให้โยมที่มีความสามัคคีก็จัดการกันได้ทราบว่าคุณหมอวงศักดิ์ปีนี้ก็จะเป็นประธานใช่ไหมก็กิจกรรมนี้สืบสารให้เกิดสันติสุขสันติภาพ เพื่อบอกกันเป็นภาพลักษณ์เป็นรูปธรรม มันไม่ได้เก็บไว้ภายในจิตใจเฉยๆ มันแสดงออกมาได้เรื่องสันติสุขสันติภาพ ของคนสองคนสามคนสี่คน หรือหลายๆ คนที่อยู่ร่วมกันถ้าหากว่าเรามีสันติสุขสันติภาพภายในเราจะร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมด เป็นหนึ่งเดียวกัน มันจะเป็นงานที่รวมตัวกันยากมาก เพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างที่จะมีความรู้แล้วก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์นั้นออกในหลักของสันติสุขสันติภาพเนี่ยที่จะทำให้พวกเราเป็นหนึ่งเดียวกันพุทธบริษัท การแสดงออกถึงคุณธรรมก็คือทำเพื่อให้ทำเพื่อให้ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงพิธีกรรมที่เป็นฝึืกห่อหุ้มกระพี้แก่นไว้ไม่งั้นมันล้มหมดก็จึงจำเป็นการแสดงออกแต่ศาสนาพิธีศาสนาสถานศาสนาวัตถุศาสนาธรรมศาสนาบุคคลต่างๆรวมด้วยช่วยกัน อันนี้ก็เป็นผลจากการที่เราฝึกค่ะจนกระทั่งจิตของเรามันพุ่งตรงไปสิ่งเดียวกันเป้าหมายเดียวกัน คือการสืบทอดภาษาศาสนาในแง่ของต่างๆดังนั้นวัดวาลามต่างๆ มันก็มีเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนา แต่ของเราเนี่ยหกโมงถึงสองทุ่มเนี่ย ทุกวันก็เป็นเรื่องของภาวนา ทั้งเมืองไทยทั้งอเมริกาเราก็เป็นเรื่องเดียวกัน หรือจะเป็นจำนวนน้อยๆ แต่เราก็สร้างความรู้สึกตัวให้เกิด การเดินทางภายในจิตใจของเรามันชัดเจนไอ้ที่เคยเป็นอยู่แล้วก็ทบทวนไอ้ที่ยังไม่เป็นก็ต่อยอดขึ้นไปให้ยิ่งขึ้นไปจนทั้งเรารู้แล้วไม่หลงทาง รู้แล้วไม่ได้ถูกหลอกโดยเฉพาะเราต้องทำมันเองหลวงตาแกบอกไว้วันนี้แกบอกว่า คนจะร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรเห็นไหม วิริยะทุกมัจเจติก็จะร่วมทุกข์ได้เพราะความเพียรก็จะร่วมทุกข์ได้เพราะเรามีปัญญา อย่างนี้นะแล้วก็เป็นเรื่องอัตชีอัตโนนาโถเลยนะ เป็นเรื่องที่ต้องทำมันเอง ทุกคนต้องทำมันเอง มันช่วยกันไม่ได้ นะ เพราะนั้นอนุโมให้กับลูกตาเลยนะนนี้ แกเทศเป็นภาษาบาลีให้ วิเยตุมะเจติ ก็จะร่มทุกข์ได้เพราะความเพียรนะ แล้วก็ตัวใครตัวมันนะก็ช่วยเราเองนะทำแทนกันไม่ได้ ก็เรียกว่าอาภัยอีอนุนานาโถนะ ทุกคนก็ พยายามที่จะเดินไปด้วยตัวของตัวเองครับไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริง ตามธรรมะที่สมควรรู้สมควรเห็นด้วยการปฏิบัติ ก็ขอให้พวกเราได้เจอเจอกันด้วยนะกันทุกท่านทุกคนนะเธอโอเค so I'm going to translate but I try to shorten some part so we talked a bit about the rain retreat already and it's and at the end of the rain retreat for the next four months from now there will be a festival a festival that is a demonstration of peace and also unity. A festival that shows the interdependency of, between the lay people, people like us and the monks, to take care of each other. And the festival at the end of the rainy retreat will be done here. And since the interdependency that I mentioned is that the monk leads us for the practice for mindful meditation like this session. And the lay people like us, we also give them some alms, a bit of like how should I say, a gift to the monk to support themselves, and yeah, this is also a kind of demonstration of people, a group of people with peaceful mind, demonstrated to action, and we have like the unity and peace here, despite what differences we may have in our thoughts, in our ideas. And we practice our mind here like we practice our mind here like to have like so we to have the same target to support the Buddhism do different things to giving some alms to follow the precepts the regulations and also to do mindfulness meditation here and although there are only few of us among what a group we call Buddhists. But yeah, we now here practice the mindful awareness and we are not lost. And speaking about the festival that they are preparing and like Dr. is gonna be like the lead in this kind of festival to give the arms to the monk. And the monk also mentioned a bit about that people we can gather with the unity despite the, the and also the threats despite the hard work we can do that because of our perseverance. And the monk also mentioned that still the monk mentioned another perspective is that you need to rely on yourself. And we also have the monk also had this kind of discussion with Lokta, the monk that you see here, and he also want to thank uh, that you here. And so at the end, remember, you need to rely, you need to rely on yourself and practice mindful meditation. Okay, so we're going to continue with the closing praying. Namaste. May all living beings be free from oppression. May all living beings be free from trouble. May all living beings look after themselves and ease. May all living beings be free from all stress and suffering. May all living beings not be deprived of the good fortune they have attained. All living beings are the owners of their karma, heir to their karma, born of their karma, related to their karma, and live dependently on their karma. Whatever they do, for good or for evil, they get their for here. May be deeds always free from animosity. May all share in the blessings springing from the good I have done. May there be a good blessing. May the day always protect you by the power of the Buddhas. May you forever be well. May there be a good blessing. May they always protect you by the power of the Buddha. May you forever be well. May they be a good blessing. May they always protect you by the power of the Sangha. May you forever be well. อาลังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา